Bab Selawe Ing dina wekasan, peperintahane Allah kena diumpamakake kaya prawan sepuluh sing arep ngiring penganten. Podho nggawa oncor, banjur mangkat methuk penganten lanang. Prawan sing lima bodho lan sing lima liyane wicaksana. Prawan lima sing bodho mau padha nggawa oncor, nanging ora nggawa lenga tandun. Dene prawan lima sing wicaksana nggawa oncor lan nggawa lengo sing kanggo tandon penganten lanang mau tekane kasep mulane perawan-perawan mau banjur ngantuk nganti keturun bareng tengah wengi ana suarane wong alok-alok pengantene teko ayo padha dipedhokake perawan sepuluh mau banjur padha tangi lan nyandak oncore dewi-dewi perawan-perawan sing bodoh nuli padha nembung marang prawan-prawan sing wicaksana. Mbok aku weneh ana lengomu sethithik wae, awit oncorku arep mati. Wangsulane prawan-prawan sing wicaksana. Aja, mengku lengane munda ora cukup yen kanggo aku lan kowe. Luwih becik yen kowe menyang warung sing adol lengo lan tuku dhewe. Nanging nalika prawan limo mau lagi padha lunga, tuku lengo, mantene lanang teko. Prawan limo sing wis miranti nuli padha ngiring penganten lanang mlebu ing omahe sing mantu. Lawange banjur dikancing. Sawise mengkono, prawan limo liyane mau ya padha teka lan matur saka njaba. Bapak, kulo aturi mbikak korinipun. Nanging wangsulane penganten lanang. Kowe sapa? Aku ora kenal karo kowe. Gusti Yesus banjur mungkasi pasemone srana ngandika mulane padha meleko awit kowe padha ora weruh dina lan wayahe putraning manungsa rawuh Peperintahane Gusti Allah iya kena diupamaake kaya wong sing arep mangkat lelungan menyang negoro sing atuh. Wong mau nuli nimbali para abdine banjur mitayakake barang darbee marang para abdi mau. Saben abdi dipasrai undha usuk miturut kabisane dhewe-dhewe. Ana abdi sing dipasrai dhuwit limang talenta, ana sing rong talenta, ana sing sat talenta. Sawise kuwi wong mau nuli mangkat. Sing nampa limang talenta tumuli mangkat nglakokake duwite, lan oleh badhe ugo limang talenta. mengkono uga abdi sing tompo rong talenta, yo nindakake mengkono, lan oleh padi uga rong talenta. Nanging abdi sing tompo satalenta, lunga ngeduk luangan, banjur mendem duwite bendarane mau, ono ing kono. Let sawetara suwene, bendarane abdi-abdi mau, lagi rawuh, banjur nganakake etung-etungan karo para abdine. sing tompo limang talenta suwan lan ngaturake bebadine limang talenta karo matur Bapak kula panjenengan pasrai gangsal talenta samenika kula aturi mirsani kula angsal bebadan kathahipun inggih gangsal talenta wangsulane bendarane becik banget kue abdi sing becik lan temen sarehne kue wis ketitik tememen marang barang sing sedidik, kue bakal dak pasrai ngurusi barang sing akeh. Melebuo lan meluo ngerasa ake kabungahanku. Abdi sing tompo rong talenta ugo suwan lan matur. Bapak, panjenengan sampun mitadosaken arto kalih talenta dateng kulo. Sameniko sumonggo, panjenengan pirsani. Kulo saged angsal bepaden, katahipun inggih kalih talenta. becik banget. Wangsulane bendarane. Kue abdi sing becik lan temen. Sarehne kue wis ketitik tememen marang barang sing sedidik. Saiki kue bakal dak pasrai ngurusi barang-barang sing akeh. Ayo, melebuo lan meluo ngerasa ake kabungahanku. Sause kue abdi sing nompo satalenta iyo banjur suwan lan matur. Doro, kulo sumerep bilih panjenengan menika tiang ingkang sewenang-wenang. Remen ngeneni ing panggenan ingkang boten panjenengan sebari, lan mendeti taneman ingkang boten panjenengan tanem. Milo kulo ajrih, lajeng kisah, arto panjenengan satalenta lajeng kulo pendem ing siti. Monggo kulo aturi nampeni arto panjenengan. Bendoro mau banjur ngandiko, kue abdi sing olo lan keset, kowe duwe penganggep yen aku ngeneni ing panggonan sing ora tak sebari lan ngunduh tanduran sing ora tak tandur mulane benere dhuwitku kuwi kok titipake marang wong sing nglakokake dhuwit supaya samangsa aku teko aku bisa nampa dhuwitku meneh saanakane dhuwit satalenta kuwi jaluken banjur wuwuhna marang wong sing duwe 10 talenta mau sebab sing sapa wis duwe kuwi bakal kaparingan luwih akeh meneh nganti kaluberan nanging sing sapa ora duwe barang sedidik sing diduweki kuwi bakal kapundhut kabeh dene abdi sing ora ana gunane kuwi cekelen lan lebokno ing pagunjaran. ing kono bakal ana penangis lan pangegeting untu Besuk samoso putrane manungsa rawuh ngagem kamulyane kadherekake saking malaikat panjenengane bakal lenggah ing damparing peperintahane Gusti Allah lan saking wong ing bumi bakal kaklumpukake ing ngarsane panjenengane nuli bakal misah wong-wong mau dadi rong pondo kaya pangon sing misahake weduse gembel lan weduse berok sing gembel dipisahake ana ing tengene Lansing sing bero ana ing kiwane. Tumuli Sang Prabu bakal ngandika marang wong-wong sing ana ing tengene. Moro, kowe sing padha binergahan dening Ramaku. Kowe bakal padha ngrasakake kanikmataning peperintahane Allah sing wis kacawisake wiwit dumadine jagat. Awit nalika aku keluwen, aku kok caosi dahar. Nalika aku ngelak, aku kok caosi ngunjuk. Naliko aku ngumbara, aku kok caosi pondokan ing omahmu. Naliko aku kewudan, aku kok caosi ageman. Naliko aku gerah, aku kok upokoro. Naliko aku dikunjoro, aku kok tilii. Ing kono wong-wong mursid mau padha matur. Gusti, kala menapa kawula sumerep panjenengan keluwen lan kawula caosi dahar utawi kasatan? kawula caos sing unjuk kala menapa kawula sumerep panjenengan ngumbara lajeng kawula caos pondokan ing griya kawula kala menapa kawula sumerep panjenengan kelukaran lajeng kawula caos ageman kala menapa kawula sumerep panjenengan gerah utawi dipun kunjara lajeng kawula tuweni sang prabu nuli bakal paring wangsulan elengo apa wae sing tau kok tindakake marang salah sawijining sedulurku sing asor dhewe iki kuwi ateges iya wis kok tindakake marang aku Sang Prabu mau iya bakal ngandika marang wong-wong sing ana ing kiwane padha sumingkira saka ing ngarepku kowe wong sing kena ing laknat sumingkira menyang geni langgeng sing wis dicawisake kanggo iblis lan para malaikate awit nalika aku keluwen, kue ora nyaosi dahar. Nalika aku ngelak, kue ora nyaosi ngunjuk. Nalika aku ngumboro, kue ora nyaosi pemondoan. Nalika aku kewudan, kue ora nyaosi ageman. Nalika aku gerah, lan ono ing pakunjaran, aku ora ko upokoro. Wong-wong mau nuli bakal podo munjuk. Kalau menopo kawulo sumerep panjenengan keluwen, kasatan, mumboro utawi kelukaran utawi gerah utawi dipun kunjoro lan boten kawula ladosi Sang Prabu banjur bakal paring wangsulan rungokno sing becik apa wae sing ora kok tindakake marang salah sawijining wong sing asor dhewe iki kuwi iya ora kok tindakake marang aku Wasono wong-wong mau bakal nampa paukuman langgeng Nanging wong-wong mursid bakal nampa ganjaran urip langgeng.